unu miliardo da euroi por la hispana lingvo. La monda lingvo problemo ne estas nur cultura afero, ci estas ancau economia afero. Antau quelcae tagoi, la hispana mond giornalo El País publicigis detalan articolon pri registare decidoi en tiulando lando concerne la lingvo POLITICON. Estis destinitae alla plifirmigo de la hispana lingvo en la mondo mil cent milionoi da euroi, ene de strategiai proiectoi por restarigo cae transformado de la economio. En tiu generala strategio el staras nova lingvo economio. En tiu economia panoramo trovigas elementoi ciuin oni ordinare consideras ciel pure culturaen. Instituto Cervantes, la Nazia Biblioteco, la Regia Hispana Academio, la Kino, cae aliae comunic sistemoi. Temas pri cun laboro inter oficialae cae privatae instansoi. La registaro calculas che proximume dec quin procentoi de la landa interna brutta producto relatas al la lingvo. La fina celo estas fari la hispanan lingvon grava en la ciferezza transformado por antaven pusci la novan economion de conoi cae de arte farita intelligento. La generala strategio consistas el la jenai agoi investo ie la instruado de la lingvo en la mondo per tecnologiae diversae platformoi. Creo de tresoro da scioi en la hispana lingvo. Uso de la hispana lingvo por creo de la tiel nomata artefarita intelligento. Amplexa uso de la hispana lingvo en scienzo disconigo de la hispana lingvo en la mondo cae en la cultur industrio. La ministro pri economia e afferoi cae ciferezza transformado, Nadia Calvino, declaris che la lingvo estas uno de la fundamenta e factoroi por tecnologia cae entreprena progresso cae grava factoro por socia includo cae socia bonfarto lingvo sci, estas plei grava cultura socia kai economia valoro ne materia por amplexigo de la prestigio de la hispana lingvo en la mondo la registaro planas crei consilantaron el grava i personoi institucioi culturi industrioi ancao en scienzo kai tecnologio Oni planas regulain eventoin cun partopreno de universitatoi, profesiai retoi, sociai agantoi cae simile. Pli ol quincent milionoi da homoi parolas la hispanan lingvon en la mondo, cio faras gin unu el la plei usatai en internazia campo. Cae hispan parolantoi volas pli amplexigi gian prestigion. Gi estas la tria lingvo plei multe usata en la mondo. Multe parolantoi de la Hispana ne estas denascai parolantoi, ca ili pli cae pli multigas. Gi estas tre usata por comerzo, cae por interreta comunicado. En Brasilo, quiu havas amason da naibaroi hispan lingvai, la registaro starigis de vigan disponigon en la lerneioi. Por tioi kiwi supposas che la angla iam vencis, jen informo suffice pensiga. Ciam la mondo plene alprenos neutralan internazian lingvon, duan lingvon por ciu popolo.